رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala pripada uzvišenom gospodaru. Njega molimo najvećim imenom njegovim da nas počasti da njega iskreno volimo. Da nas počasti da volimo one i ono što nam je on kazao da vrijedi voliti. Salavat salam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Mohameda koji je kazao ja garantujem mjesto u džennetu na najvećim deređama onome ko svoj ahlak popravi, ko svoje ponašanje popravi. Draga braćo i poštovane sestre, kada čovjek ispraća ove dane hađa, ne može da bude tužan u onoj mjeri u kojoj je ponos. Vi znate da ako pratite zadnjih 4, 5, 6 godina, dok se nekada i desi incident na hađu, mediji odmah pohrle da napravi izvještaj u stampedu poginulo toliko i toliko hodočasnika. Ono što raduje svakoga ako pripada umetu Muhameda sallallahu alaihi jeste da smo evo već niz godina na jednom mjestu imali procjene su između 2 do 3 miliona ljudi koje vezuje jedno, jedan princip vjere u dragog Boga i da nikakvih značajnijih problema nije bilo. To raduje. I to je pokazatelj ako Bog da, da umet Muhammeda sallallahu sallam postepeno vjera daje kulturu, kultura daje civilizaciju. Dobija ono što se zove civilizacija jer danas Civilizacija koja dominira nije islamska, nije muslimanska. Civilizacija je neutralna. Nažalost, mediji uvijek idu onim pravilom, nije vijest kada pas ujede čovjeka, nego kad čovjek ujede psa. I njima je uvijek draže prenijeti ono što je crno, nego ono što je lijepo. I zato prva stvar koju bih volio na samom početku da vam kažem, jeste da i mi ne upadnemo u to u svojim životima. Čuvaj se da ti budeš onaj koji ocrnjuje. A često ćete sjesti i sresti ljude koji čim sjedneš sa njim on počne neke crnjake pričati. Pa ima li šta lijepo? Jel se samo teške stvari dešavaju? Mi čak vjernici, vjernice nećemo reći da je nešto što desi, što se zadesi vjerniku da je, da je ružno. Mi ćemo kazati to su teške stvari. Na samom početku ću vas zamoliti da, da se sjetimo Fatihom imama Buharije i dovom Znači, u hadijsku zbirku čitamo. Ridan ila il Fatiha. Došli smo do 35. poglavlja u sahihu imama Buhari i do 101. hadisa. 101. i 102. Hadis, hadis su na neki način jedan od drugoga. Znači imaju isto značenje i drugi hadis je samo dopuna. 102. hadis je samo dopuna 101. Poglavlje glasi ovako Babu hal yujalu ala hidatin fil ilm. Poglavlje da li će se ženama dati poseban dan kada će se one poučavati. Vi se sjećate, imali smo prije neka tri halke otprilike, poglavlje 32. Poglavlje savjetovanje imama žena i poučavanje žena. U prvi 101 hadis više od tri poglavlja imam Buharija posebno posvećuje ženama i spominje hadise Resulullah sallallahu alaihi koji nama opisuju na koji način je Resulullah se odnosio prema toj populaciji. I danas kada mislioci izlažu šta je žena u jednom društvu, najnormalnije bi bilo da kažemo da je ona pola društva, a da drugu polovinu odgaja. Jel, subhanallah, hajmo, hajmo gledat to tako. Ne samo da je žena pola društva, nego drugu polovinu odgaja. I bezbroj je primjera kroz povijest Islama da su velikane umetu. Ne samo da su te žene bile velikane, nego su one i dale velikane. A znate ko je prvi na tom spisku? Allaho poslanik sallallahu alaihi ve zar nije uz majku svoju odrastao. Naravno gospodar njega jel odgaja. I to Hazreti Pegamber kaže, ali nije slučajno nije slučajno da je Rasulullah s.a.v. rođen kao jeti. Znate ko je još bio? Bez oca. Imam Buhari čiju hadijsku zbirku čita. Preselio mi je otac kada je bio vrlo mlad. Kaže, s babom sam s 5-6 godina išao na halke hadisa i onda je babo preselio. I ostavio je majci metak. I moja matija kaže, umjesto da potroši metak, investirala ga. Znate, vjernik i vjernica investiraju svoj život a ne nevjernik ga troši. Šta, šta znači investira? Znači sve ono od čega ću na dunjaluku dobiti i što će mi na ahiratu koristiti investicije. Ako sam došao večeras ovdje da čujem neki kuranski ajet, da čujem neki hadis Resulullah, meni će to koristiti i na, na dunjaluku, a i na ahiratu. I zbog toga mi muslimani, muslimanke moramo ljudima govoriti. Islam nas uči da su mjerila njegova objektivna. Islam nas uči da su mjerila njegova objektivna. Šta to znači? A kada nam gospodar zabranjuje laž i kaže onaj ko laže kod gospodara gubi, gubi svoj ugled. Griješan. A kaže nam kod ljudi gubi obraz. Ako bi čovjek, pretpostavimo, nemuslima, držao se principa koji je princip vjere od Adema pegambera pa do Muhammeda do sunnjega dana da ne smije lagati na Dunjalku će vidjeti stvarne plodove toga ljudi će ga poštovati zašto kaže on uvijek govori istinu čak i ako nije ne dijeli sa nama ovaj naš primarni identitet koji je bitan, koji je najbitniji isto tako vjera nas uči da ne valja ogovarati Znači, mjerila islama su objektivna. Onaj ko ne ugovara, Allah vam dragu, nekada ti je nemusliman drag, zašto? Ne, ne, on neće spomenuti nikoga, on drži do sebe, on čuva svoj jezik. I kada kažemo da su mjerila islama objektivna, šta to znači? Svaka ona osoba koja uzme stazu koju nam je gospodar rekao to ovuda i imat ćete lijep život. Čak onaj ko ne, ne računa na ahiret imat će lijep život na dunjalu. I vi pogledajte. Gospodar rekao ne približavajte se bludu. Brak je prava staza. Imate ljude, estakfirullah, nije ih Allah počastio kao meni i tebi iman. Ali neću ublud. Kaže, zašto? Ja sam se rodio u braku mojih roditelja. Sa svojom sam hanumom imam svoju djecu. Neću iz principa. Za mene, moj put, šta? Onu trenutku kada ide s ovoga dunjaluka, čak ne vjeruje da ima tamo nešto. Opet je smireniji nego onaj ko je ko se udalio od čestitosti. Zašto? Zato što ova insan je prihvatio jedno mjerilo. I zbog toga bježte od toga. Allaha vam dragog, bježte od toga. Da mi muslimani i muslimanke govorimo onaj ko nema islama, nema ništa. Naravno da on kod gospodara nema ništa. I moje i tvoje. I moja i tvoja obaveza da sa njim podijelimo to. Ali nemoj govoriti da on možda je čest Nemoj govoriti da on možda je marljiviji nego ti i ja. I zbog toga kada spominjemo poglavlje da li će imam dati ženama posebno dan da ih poučava, ne mogu da se ne sjetim detalja kada jedan musliman, drag, čovjek došao da traži posao u istraživačkom centru. I kaže, ušao sam na vrate i pitao profesora koji je tu zadužen, ovo je moja, moja biografija, kazao sam da dođem da se vama javim. Kaže, u redu. Kaže, koliko sati ti spreman da radiš? profesor je musliman. Pa kaže, šije, sedam, osam, devet sati, to nije problem. Kaže, hodi uđi ovamo da vidiš. Kaže, radili su, imaju istraživački centar, bave se istraživanjem kulturno-historijskog arapskog nasljeđa. Profesor se zvao Fuad Ceskin, napisao je Tarihu Ledevil Arabi, historija arapskog edeva, ogromnu, 20 tomu. Kaže, hodat pokažem ko radi ovdje. Kad je ušao ovaj mladić musliman, vidio je dvadesetak ljudi iz Japana Kaže, on su spremni po 14 sati da radi. Po 14 sati. Vjerujte mi da nisu vidjeli svoje porodice, najprije svoje majke i svoje oče, da tom stazom idu, idu marljivost, predanost radu. Ne bi ni oni takvi bili. I zato ona rečenica na početku, kada sam kazao da bi trebalo tumačiti naše sestre, naše majke, naše kćerke, kao ona je pola društva. Pazi, ona je pola društva. Ja ne mogu ja kazati one su pola društva. Ja moram kazati ona je. Zašto? Da počnem od onoga što mogu učiniti. Pa ako imam kćerku da je odgojim tako da bude uistinu pola društva i šta? I odgaja, i odgaja drugu polovinu društva. Mi imamo danas najjači udar, zapamtite, je upravo na žensku populaciju to vam mogu, mislim, malo, hvala dragom Bogu, svi ste tehnički pismen, pa možete malo prosurfati internet. Otišli na istraživanja koja, govori, koja se bave marketingom. 80% marketinga je usmjeren na koju populaciju? Na ženu Žene i djecu. Zbog čega? Jer ako ti pokvari tu školu, tu medresu koja je u kući, pokvario ti je društvo, pokvario ti je porodicu. I zbog toga Resulullah sallallahu nas uči svojim odnosom da posvijetimo pažnju toj populaciji. Ranije sam govorio, ja bih vas zamolio, pokušajte se nekad, sjećate li se ona tri principa, stalno ispominjem spominjem, u radu sa, sa ljudima generalno. Sjećate se, koji je prvi princip za onoga ko radi s umetom Muhammeda sallallahu Koji? A, šta mora onaj ko radi s umetom Muhameda imati najviše? Treba imati znanja, treba imati vještina, treba imati, treba znati jezike, treba, jel, možda će doći neko od umeta Muhameda koji ne govori bosanski. A čega najviše treba imati? Treba voliti umet Mohameda sallallahu Ako ne voliš, pazi, svoje dijete ako ne voliš. Kaže, volim dijete, ali kaže, koliko sati sa njim, pa kao jednu dvadesetak minuta svaki dan. Kaže, i nedavno, mislim da je glavni imam ovdje u Sarajevu na jednoj od ramazanskih vazova rekao, kaže, pitali dijete jedno u Saraju ovdje šta bi da bude. Kaže, dijete je reklo, volio bi da budem televizor. Kaže, zašto? Kaže, ne bi me babo i mama malo gledali. Pazite, to je vrlo problematično. To govori, to govori o tome šta je prioritet. Drugi princip je, nemoj ulaziti u lične stvari ljudi. Rekli smo to. Nemoj. Jer ako hoćeš da popraviš, a uvrijediš, niš nikad popraviti. I treći princip, bježi. Ovo ozbiljno govorim, bježi. Onako kako bježiš kad te zaganja cuko nekako. Normalno ako nemaš kakva ščapa ili u zas. Onaj, bježi od rasprava. Bilo kakvi rasprava. Bježi od toga. Jer to ne može izrot na dobro. Kaže imam Buhari, hadesena Adam, kala hadesena Šobe, قال حدثني ابن Asbahani قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري prenio nam je Adem od Šobe od Ibn al-Azbahanija od Ebu Saliha Zekvana koji je prenio od Ebu Saida al-Hudrija ovo je, ovo je sened hadisa ovo je niz prenoslaca koji su nam ovaj hadis prenijeli kaže Paleti nisa uli nabiji sallallahu alaihi sallam. žene su kazale vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam na alejke riđal. Kaže, doslovno ovdje, savladali nas kod tebe muškarci. U smislu, povijedili nas. Preotijeli nam tebi. Hoće reći da je većinu vremena Rasulullah s.a.v. bio sa svojima sahajima koji su muškarci. Feđa lena jeume min Pa je onda, pa su onda one kazale, pa nam Allahu poslaniće ti daj dan jedan kada se sa nama susrećiš hunne jeumen. pa im je dao dan kada se sa njima susreće hunne fihi i tada se sa njima susreo hunne wa onda ih je savjetovao držao im je vaz wa hun i naređivao im je određene stvari koje bi trebala činiti fakana fima qala lahun sad ovaj ashab Abu Said al-Hudri prenosi šta je Resulullah rekao ženama pa između onoga pa je među onim što je njima kazao bilo ma min kunna kaže nema od vas žene tu salasatan salasatan min valadiha koja na ahiret isprati umre joj troje djeci illa kane leha hijabe minen nar a da gospodar neće dati da joj ta djeca ne budu u zastor od vatri Allah će zbog te djece sačuvati od džehennemske vatri fa qalet imra'atun pa je neka žena kazala u osnejni može li Allahov poslaniće dvoje djece ako je insan izgubio pa se strpio može li dvoje djece kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam osnejni što drugi hadis Muhammed ibn Bešar od Gundura od Šobe ibn Abdurrahmana od Zekvana isto od Ebu Sejda al-Hudrije kaže se samo mala razlika kaže troje djece koja su kao mala preselila samo je u ovom 102. Hadisu, 102. hadisu samo je mala razlika. Zašto sam počeo s onim vjernik u životu nema ružnih stvari. Ima teških stvari. Jedna od najtežih stvari jedna od najtežih stvari koja se čovjeku može desiti jeste da ga gospodar iskuša da mu preseli dijete. To je jednako teško i ocu i majci. Ali ovdje vidite Resulullah s.a.v. on govori majkama. Pogotovo vi koji se družite sa starim, upitajte primjer radi naše nane. Kada pričaju o svojim roditeljima. Kaže, moja nana je imala 12 djece, kaže, četvero je na porodu preselilo. Mi danas gledamo da se to rijetko dešava. U ta doba i prije 50-100 godina, evo i u Bosni, vrlo često se znalo desiti da na porodu, kaže, imao si ti, kaže, tvoj djedo imao četvero braća, ali kaže, dvojica preselila na, na porodu. Pa kaže, ovaj je jedan preselio, nije ni napunio petu godinu. I subhanallah, ako hoćemo da mijenjamo društvo, moramo poredati prioritete. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ovdje identificirao je šta žene boli. Nije to lako, to je dio. Ona je to nosila u svome stomaku devet mjeseci. Kada se porodila izgubi dijete. Zamisli kako joj. Ako želiš da radiš sa društvom, moraš prepoznati u kojem pravcu ide razmišljanje tog društva i u kojem pravcu idu emocije tog društva. I zbog toga uvijek moli gospodara, gospodaru, počasti me da razmišljam o bitnim stvarima i počasti me da ne trošim emocije na ono na što ne trebam trošiti. Pa pazite, sapunice su izmišljene da mi možemo plakati uz njih. Odnosno ženska populacija. To je izmišljeno. Zašto da prolije svoju emociju tamo gdje ne treba? a onda plaćeš zbog one na televiziji, djetet kaže mama ja dam samo slušam sapunicu. Kakve su to emocije? Ne, to je laž, to je obman. I zbog toga, ako se sjećate pogubljenja onog zločina nad onom grupom Srebreničana, pa kad je prvi put se pojavila ona slika na televiziji, ima li Allaha vam dragog nekoga da se svaki atom u tijelu nije zatresao? Pa i suza, i dobro. Pa drugi put kad si gledao, slično. Pa treći put, pa četvrti put. Pa sad gledaš malo, malo pa bude šta se u tebi ubilo? Šta se u meni u tebi ubilo? Emocija. Zbog toga moli gospodara da ti čuva emociju. Da ti čuva emociju, da ako izgaraš za nečim, da izgaraš u istinu. Pazi, otac i majka imaš emociju prema njima. Može se lako desiti zbog života da ta emocija opadne. Moli gospoda, sačuvaj mi gospodaru emociju prema ocu i majci. Jer šta će biti problem? Ako ne osjećam emociju, mogu ne do Bogu vrijediti oca i majci. Zbog toga vam kažem, mumin i muminka moraju moliti gospodarove dvije stvari. Gospodar, sačuvaj moju pamet. Da ne luta. I sačuvaj moje emocije da se bez veze ne troši. Ovdje, ono što sam na početku rekao, znači, uvijek je bitno da vjernik i vjernica znaju da se u životu meni i tebi znaju desiti, desiti teške stvari. Najveću nagradu, najveću nagradu imaš u onim stvarima koje su najteže. Zašto je? Imamo ono noćni namaz, imamo teheđud, jel? Kijamo lejdi teheđud. Kijamo lejli, sad, ako mogu da kad se vratimo kući, uz Božiju pomoć zatvorimo vrata svojih soba i kažemo sada ću klanjati dva rekiata na fili. To se zove kijamu lejl. Vrijedniji od kijamu lejla je teheđud to bi bilo ustao sam pred saba 15 minuta, pa čak umeo da klanja dva reka. U svemu treba insan znati što je veći teret, veći napor, veći ulaganje, veći odricanje. To je veća nagrada. Zašto šehid ima najveću nagradu? Što je dao javni svoj kapital, nema više života. Može biti najmučniji ubost, ali preselio je na Božijem putu. On je dao ono što je najvrijednije, pa je dobio ono što je najvrijednije. Ovdje kada Resulullah kaže neće jednoj od vas umrijeti dvoje djeci, a da neće gospodar dati, da upravo ta dječica budu joj zaklon od Kaže Azreti Omer, nije me u životu zadesio musibet, nedača, a da nisam Allahu zahvalio na tri stvari. Prvo zahvalio sam Allahu što, što nije dao da mi musibet, da mi nedača, da mi problem bude u vjeri. To je najgori musibet. Sam se čovjek u srcu pojavi se sumnje počnu kolat. I u tom halu čovjek presali. Bože, sačuvaj. Presališ ne kao čvrst vjernik, nego presališ kao onaj koji sumnja. Stakvir. Kaže Hazreti Omer drugo, na čemu sam uvijek zahvalan gospodaru bio u musibetima, jeste da musibet nije bio veći. Jer je uvijek nedaća mogla biti veća. I tako vjernik i vjernica trebaju gledati. Prvo, hvala Bogu pa nije uvjer. Druga stvar, Kaže, musibet, ne da će mogla biti veća. I treća stvar, zahvalan sam dragom Bogu što me je počastio s onom osobinom koja je u tom trenutku najpotrebnija. Dao mi je da sam se strpio. A nagrada za strpljenje je džennet. Zapamtite, svako ono djelo koje tebe Allahu približava na taj način da te uvodi u džennet ili da te čuva džehennemske vatre je bitno da o njemu razmišljaš. Svako ono djelo. Kad ovdje kaže Hazreti umrlo je od troje djeci, umrlo je od dvoje djeci. U Buhari doćemo do toga, u knjizi o dženazama, kaže Resulullahu žena jedna, Allahov poslaniće, a može jedno dijete ako je umrlo? Kaže Resulullah, iako joj je jedno dijete umrlo, pa se strpila i nije govorila ono sa čim gospodar nije zadovoljan, i to će joj biti zaštita od vatri dženevske. Dobro, ovo je sada majke. I onda men se malo probudili, osjećaj subhanallah, Allah dragi, Allah dragi je najpravedniji. Sa svim grijesima. Čovjek neka dođe. Sa svim grijesima. A nek ne dođe sa jednim trunom sumnje u Allahovu milost i Allahovu pravednost. Kaže imam Tirmizija bilježi hadis. Kada umre, slušajte hadisa Rasulullah, kaže kada umre mome robu, dijete, robu muškarcu ili žene Kaže, gospodar pozove Melek. Kaže, jeste li vi uzeli mome robu sina njegovoga ili kćerku? Tada Meleki kažu, jesmo. Uzeli smo njegovu dušu. Melek smrt. Kaže, jeste li mu uzeli se fu adihi? Tako u hadisu se doslovno kaže, jeste li mu uzeli, kaže, plod njegovoga srca. Subhanallah. Plod njegovoga srca. Pa kažu, Meleki, jesmo. Pa kaže uzvišeni gospodar melekima šta on kaže na to? On ili ona? Kaže hamidake vostarđak. Kaže tebi je on izrekao zahval, rekao alhamdulillah ala kulli hal, hvala Allahu na svakom halu. I rekao je mi smo Allahovi, Allahu ćemo se vratiti. Kaže tada, tada gospodar, melekim, sagradite mome robu kuću u džennetu. Znači, sagradite mu kuću u džennetu. I ta kuća se zove kuća zahvalna. Ta kuća se zove kuća zahval. Ako insan nema tu osobi i jedan nabav kaže teška situacija, vjerujte, brda se se je po tom situacijom tresla. Od straha, od neizvjesnosti, od svega. Kaže, nijedan mi trenutak nije draži nego ti trenuci. Kaže, zašto? Kaže, zato što sad vidim da mi je Allah dao da mi se ostvaruju dove koje sam tada upćio musima, togluman, problem sa djetetom, sve Ja, ja rekao, gospodaru, tebi hvala, mi smo tvoji. Šta god da uradiš sa nama, mi smo tvoji. Zadovoljni, zadovoljni, tvoji, tebi ćemo se. Samo sam najljepše govorio. Gospodar, nek ovo dijete bude tako da... Kaže, Allah mi je dao sada nakon godina da vidim kako se one moje dove u onim najtežim trenucima, jedna za drugom, ostvaruju. Zato, u lijepim trenucima i u teškim trenucima uvijek gledaš šta moliš. Jer ćeš možda upravo u tim trenucima dobiti od gospodara da će meleki govoriti amin i da će tvoja doba biti, biti uslišena. Šta je, šta je ovdje? Šta je ovdje veliko? Moje neko posmatranje dženaza u zadnjih dvije sedmice. Tako Allah dragi me iskušao pa sam išao po tim dženazama. Dvije, tri dženaze sam. Vjerujte. Ljudima kada u tom halu neko lijepo nešto kaže vjerujte zbog tog prizora kada ispraćaju nekoga sa uvjerio sam se u istinitost Hazreti Omerovog onog što je uklesao na prsten sjećate se govorio sam vam Hazreti Omer je imao jednog vajza koji da sa njim hoda kaže dovoljna je smrt vajz znači dovoljno ti je to da znaš danas jesam sutra nisam i zato gospodar kaže je la jenfa'u umalun vela benun hafiz nam je učio suru marić Pa kaže, na taj dan čovjek će željeti da se otkupi svime, svojom porodicom. U ahihi, jel? Svojim bratom, rođenim bratom, evo ti gospodar, evo moj brat. Kaže, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي Sve što ima na zemlji, sve bi dao. A kaže gospodar za taj trenutak, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ To je dan kada neće koristiti ni šta. ni metak, ni porodica. Subhanallah, neće koristiti ni metak ni porodica. Zašto gospodar to spomni? Zato što na to ti i ja najviše polažemo pravo. Ja kažem, ja sam to zaradio. Ništa mi ne koristi. Ja kažem, to je moje dijete. Čap. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam gdje gospodar razgovara sa melekima pa kad kaže sagradite mome robu kuću u džennetu hadis koji smo pročitali ovaj, u 35. poglavlju meni je zanimljivo nekoliko stvari koje nisam ranije, nisam ranije primjećivao. Kada su žene rekle, Allaho poslaniće, daj nam dan kada ćemo se s tobom susresti. Resulullah s.a.v. im je rekao, e, sastanak sa vama će biti u toj i toj kući. Nije čak rekao u džami. Koliko ljudi može stati u tabački mešćin? 50, 100, 150. Koliko ljudi je moglo stati u kući tog vremena? 20, 30, 40, jel maksimalno kad se zbili. Meni je jedna stvar zanimljiva. Naravno, ovo sociolozi puno više izučavaju nego mi koji se ne bavimo tim. Kažu uvijek da 3% ljudi vodi društvo. Šta znači? To isto ko kad ideš na put, pa kad hodaš nekim kaže da havze vam smanj malo korak, ne mogu te pratiti. Razumiješ? Onaj ko nameće takt društvo je 3% ljudi kaže 17 do 20% ljudi prati to što se, što se ili dobro ili loše što imaš u društvu. A kaže ostali, kaže idu onako ne razmišljajući. Ali kaže uvijek znaj da imaš 10% onih koji će biti protiv. Šta god da je, on je protiv. Ti ne kažeš šta hoće, on kaže ja sam protiv. Uvijek takvim ljudi ima. a znate šta je problem? Kad ti koji kažu ja sam protiv, kad oni budu oni koji odlučuju. Ne, ja sam protiv. Pa kad kažem šta hoće, Kad ja sam protiv. Pa dobro, sačkaj. Illa, dobro. E sada, ovaj metod Resulullah, rekao sam vam, molim vas, ima vas dosta koji ste abavi, koji ste prijatelji, prijateljice, koji se znate, braća se. Nemojte dozvoliti jednom mjesečno, jednom mjesečno. Jednu knjigu da pročitate, pa da zajedno sjednete, da imate svoje sjelo u kući. Resulullah, to je sunnet Resulullah. Resulullah je rekao, ne u džami, nego u kući te i te ćemo se naći. I došao je Resulullah s jednim od ashaba i došao da ih poučava u kući. Zašto? Koga je on, mislim, moja je percepcija, koga je on tu obučavao? Kome on tu, koga je on tu poučavao? Poučavao je one žene koje su druge poučavao. Jer sam siguran, ne mogu stati sve. U Medini je mnogo. I zbog toga, ako ovo 3% ljudi, a sada govorimo o umetu ve Ako mi zanemarimo svoje obaveze, onda oni 17% ili 20% koji očekuju da se neke stvari urade on će biti izgubljen. A kamo li oni 80%? Uvijek gledaj, gledaj sebi kao posebnog Allahovog roba. Allah te počastio din imanu. Počastio te da budeš na halki hadisa. Nemoj dozvoliti da ti škrtari s onim što je najvrijednije. Pa ti ja ahire. Ne gradiš dunjalu. Lijep je detalj, njime ću završiti. Već sam odunio. Hazreti Umu Možda ste ranije čuli, čuli taj detalj. Ona je majka onoga izmačara Rasulullaha sallallahu alaihi sallam Enes ibn Malik. Kaže, jedan prenoslac prenosi od njenog muža Ebu Talhi. Kaže, dijete nam se razbolu Subhanallah. To, to, ne zna, lijepa je arapska izreka, kaže, sahibul hađati ar'an. La je rumu illa tadaeha. Kaže, onaj ko je u potrebi izbezumljeni Kaže, jedino što hoće jeste da mu se potreba zadovolji. To je. I kaže, dijete mu hasta. Al subhanallah, ashabi Rasulullah, ostala je mati uz dijete, nije odšla u džamiju, baba je odšla nakšam na jaciju. Kaže, dok je on izašao, dijete preselao na hiret. Od ove umu Sulejma. Za nju Rasulullah s.a.v. kaže, ušao sam u džennet i čuo sam šum. Pitao sam ko je to u džennetu. Kaže, ona je već u džennetu. Ova umu Sulejma. I kaže, šta je uradila? Kaže, ona je uzela svoje dijete, malo dijete, ogasula ga umotala ga u čefine i stavila ga na postelj. I otišla u drugu sobu. Kad je došao muž, ona se onaj, uljepšala onako kako se Hanuma uljepša svojom mužu, imala intimni odnos s I kaže, kad su završili, leže jedno, pred kaže mu um, da ti ispričam nešto. Pa kaže, ima jedna, kaže, porodica ovdje, kaže, posudi im svijet nešto, pa kad dođu po to što su posudili, kaže, on kaže mi to ne damo nazad. Kaže, šta ti kažeš za te ljude, Butala? Kaže, umu pa to su ljudi koji su nije, nije to čast cvijet. Pa kaže, nek znaš da je Allah došao po ono što nam je dao. gospoda nam je uzeo sin. Kaže, on je samo rekao, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilihi rađe. I onda je otišao kod Resulullah, sallallahu Rekao poslani će tako i tako. Njemu krivo bilo što je imao intimni odnos sa Hanumom u tako teškoj situaciji. Nije ni znao. Kaže Resulullah se osmijehnuo i rekao nek vam Allah darne bereket u tuj noći. Subhanallah, to su muđize Rasulullah, nek vam Allah ne berek. Kaže, ona je to već je zatrudnila i rodila sina Abdullaha nakon devet mjeseci. Kaže prenoslac ovoga hadisa, kaj tako mi gospodara, vidio sam sedam hafiza Kur'ana, sinova ovoga Abdullaha. Znači u Muslim Ebu Talha su imali sina Abdullaha koji im je dao, oženio se imao, dao im sedam sinova koji su svi hafiz Kur'ana. E, sad, to je pitanje odnosa. To je pitanje odnosa. Odnosa koji insan mora imati prema, prema, najprije prema gospodaru. Imati, uvijek kažemo, vjera je da ti ja imamo povjerenje u Allah. Svaki put kada stanim na namaz, ja kažem ja imam povjerenje u gospodaru. Svaki put kada oborim svoj pogled, kada ne gledam ono što mi je gospodar zabranio, ja kažem imam povjerenje u Allah. Svaki put kada dadnim sadaku, čvrsto vjerujući da sam tu investirao, a ne potrošio, ja kažem da imam povjerenje u Allah. Biti zahvalan, biti strpljiv, karakteristike su mumina i muminke meni, meni uvijek na pameti onaj detalj vezan je upravo za ovu Musulim i za Hafiza Kur'ana kada sam na, na, kanalu Ikre gledao priču o dva Hafiza Kur'ana jedan živi u Emiratima, jedan u Egiptu ovaj koji živi u, Emiratima je nepokretan celebralna paraliza ovaj koji živi u Egiptu je pokretan ali je slijep i onda su oni onaj, napravili emisiju onima i jedan i drugi ovaj nepokretan a ovaj je slijep. I jedan i drugi, možda 90 godina dječacima, jedan i drugi i Kur'ana. I onda on su napravili emisiju o jednom, napravili emisiju o drugom i onda i na kraju ono da ih upoznaju, spojili. I mi dvojica se ono kao zagrli, kaže tek zajedno su jedan zdravi insan. Ali se ja stvarno pitam ko je ovdje hasta. Ja sam hasta. Jer jedan ne vidi, jedan ne Ko je jednog i drugog naučio hipsu? Majke. Majke su investirale u svoju djecu. I od jednog i od drugog. Ja molim gospodara da nas počesti da ove stvari razumijemo. Da nas počesti da budemo od onih koji male korake prave, ali sigurne. U mijenjanju sebi i u mijenjanju svoga, svoga ponašanja. Ako nema neki pitanja da proučimo dok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe koje ljudi znaju. Gospodaru naš oprosti nam grijehe koje znaš samo ti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas i umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od džahennema i svakoga djela koje približava džahennem Gospodar naš podari nam da budemo zahvalni na Tvojim blagodatima. Gospodar naš počasti nas da budemo strpljivi i postojani u iskušenjima i u teškim halovima. Gospodar naš molimo se tebi da nas zaštitiš od znanja koje nam neće koristiti. Gospodar naš zaštiti nas od srca koje, nije strahom prema tebi ispunjeno. Gospodar naš počasti nas da naš najbolji dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti. Počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i počasti nas da se okupimo uz hadis njegova onako kako smo se okupili na Dunjaluku, da se okupimo u džennetu. gospodar naš oprosti nama roditeljima našima, braći i sestrama, oprosti umetu Muhammeda, obskrbi umet Muhammeda i zaštiti umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nam na svakome mjestu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.